definitutako objektu bat da, ezken finan, ez, batxinplakoki eh, eh, erran ez, al, aldizkari bat dugu, paperezkoa, uh, alditan <laughs> ateratzen duguna, ba, normalki neguz, beraz, urtekaria dugu, behar ba, negu bat jauz egin dugu, beraz, baina ala ere, irugarrena hor dugu, eta erran dezakegu, mm, nola, nahi izan duguna eginda, ikuspunduak biderkatu, e errealitatea, definitzeko erakusteko edo galdezketatzeko manera guztiak eh, erabiliz. Eh. Eta beraz gira, be, ba, gira kasetariak, idazleak, argazkilariak, artista uh, plastikoa, kafe, albezain ikuspuntu eta gaitasun edo idazteko uh, manerak bildu ditugu, mhm. ba, hor, doziak berezi baten uh, inguruan. Mm Zer da Euskal Nortasuna, nola bizi uh, daiteken, nola de finitu daiteken, eta batez ere nola galdezkatu daiteken, zer da euskaldun izaitean, hor da euskaldun Nor ez, nola ez baita, erraitzen dela dik nor den eskalduna, gana ebaitu, ba, bestak eh, eh, ez idela, edo nola ez... baita. eta nozio idaiguzi horiek eh, nola ez baita tratatzen ditugu, mena manera ezberdi, ahunt ezberdinez, eh? mm. izan daiteke, uh, adibidez, komiki baten bidez, BD, bandezine baten uh, bidez, uh, bi egin presok Eh, zera Lorentza Beirik eta Itziar Morenok, hor bi mm. pertsonai elgar eh, guduk edo borroka ari direna, badugu potreta bat, ere, Serge Izteken potreta, nola duela berrogoi urte uh, eh, izan dako militante baten ibilbidea, gaur egun, ba, miarritzen, uh, bat atxikitzen duen, badira, hola, berba, ez, ez agun diren uh, ibilbide, originala edo bederen interesgarria txeman duguna.